फतल फिके जी ॿियनि किताबनि में मिले थी टी सूरत इहा आहे त उन्हनि खे पैसे सां छॾण बि मुनासिबु न आहे मुफ़्त छॾण बि मुनासिबु न आहे पोइ टी सूरत इहा आहे त जेके तव्हां गिरफ़्तार रहंदा आहिनि हिननि खे पाण वटि रखो पाण वटि रखण जूं ॿ सूरतूं आहिनि हिकिड़ी सूरत इहा आहे त तव्हां हिननि खे पाण वटि पंहिंजे मुआशिरे में बिल्कुलु दाख़िल करे छॾियो आहिनि त काफ़िर घुराए माण्हू हिकिड़ो कंहिंखे ॿ कंहिंखे चारि कंहिंखे पंज कंहिंखे जंहिंखे जेतिरी ज़रूरत आहे हमराह जी उनजी कफ़ालतदारी कंदो मानी टुकुर लटो कपिड़ो पंहिंजे मज़हब ते हुजनि भली पोइ तव्हां सां उथण वेहण में इन्हनि जूं तबियतूं दुरुस्त थींदियूं हलंदे हलंदे रास थी वेंदा इहे तव्हांजा गुलाम थी रहंदा पोइ जॾहिं हिननि में इस्लाम जी मुहबत अची वञे ऐं मुस्लमान थियनि त बहितर न त ज़ोर कोन्हे तव्हां वटि रहनि अहिड़े करे औरतूं हिननि जूं उहे बि तव्हां वटि ईअं हूंदियूं कनी धन ग़ुलाम पोइ जेकॾहिं मुस्लमान थी पवनि उन्हनि सां शादी करायो जेकॾहिं उहे मुस्लमान थिया जेकॾहिं काफ़िर आहिनि औरतूं बि काफ़िराणियूं आहिनि तव्हांजी गुलाम बानियूं पोइ हिननि जो तव्हां मुआशिरो ठाहियो हिननि खे शादी वादी करायो पोइ हिननि जा घर भर ठही विया पोइ इहे तव्हांजा ज़िमी थी पिया हाणे आज़ादु करियो त ज़िमी थी पवनि जे गुलाम रखूं त पोइ तव्हांजा बाना आहिनि इहा सूरत इख़्तियार थींदी इहो हिकिड़ो तव्हां तव्हांजो काफ़रनि जो गॾियल मुआशिरो थींदो तव्हांजे आदात अखलात किरदार रवादारी खे ॾिसण खां बाद हिननि जे तबियत में इस्लाम ॾांहुं मुस्लमाननि ॾांहुं रगबत ईंदी हिकिड़े पासे ॾे क़तल जे सज़ा खां बची विया ॿिए पासे ॾे ओॾे वञण जे मलामत खां छुटी पिया न त हर हिकिड़ो हिनखे चयो आहे त तव्हां भारी थी पियो बेइज़त थियो आख़िर तव्हां जंग न कई सिर जी कई तॾहिं तव्हांखे गिरफ़्तार कयो वियो मोह छो न उते पोयां हिनखे ईअं न चवंदा इन तव्हांजे छुटी विया तव्हां वटि ॿ इज़त थी रहंदा तव्हांजे तव्हांजी में रहंदा हा वधि में त गुलाम हूंदा ऐं अहिड़े नेक शख़्सनि जी ग़ुलामी तमामु वॾी शइ आहे बहादुरनि जी ग़ुलामी इज़त हूंदी आहे पोइ हलंदे हलंदे इहे जॾहिं आज़ादु थी वेंदा त भले आज़ादु करे तव्हांजी इबादतूं हिननि जी आज़ादी सां रखूं था कंहिं कसम खयों आहे कफ़ारो कयोसि बानो आज़ादु करे गज़ार जे लाइ घटि वधि लफ़्ज़ ॻाल्हाया आहिनि कफ़ारो पइजी वियुसि बानो आज़ादु करे ओचितो शिकार खे लॻी वियो माण्हूअ खे क़तल ख़तल जो थियो कफ़ारो आज़ादु बानो आज़ादु करे केतिरियूं इबादतूं रमज़ान शरीफ़ जो रोज़ो भॻई कफ़ारो पियोसि बानो आज़ादु करे इन तरह सां आज़ादी जा बि हिननि जा रस्ता घणा भुली वेंदी ऐं पंहिंजे मुआशिरे में रखूं अख़लाक आज़ाद में हुननि खे आणण जे लाइ इहो दरवाज़ो अलाह ताला खोले छॾियो वरी उन्हनि जा के मिट माइट हूंदा हिते जे करे मुस्लमाननि वटि औरतूं थींदियूं अची ऐं ॿार ॼणींदियूं उहे ॿार <clears throat> उन्हनि बानीनि जा होॾे जेके काफ़र माइट आहिनि उन्हनि खे उहे माण्हू पंहिंजो सम्झंदा अहिड़ी तरह सां कुफर इस्लाम जे दरम्यान जेका इन क़िस्म जी औलाद पैदा थींदी इन ख़लीद खे ॾाढियूं विझी भरी छॾींदी जेका हा हिननि विझणा ॿार हिननि जा होॾे हिननि जा हेॾे पिया ईंदा वेंदा न त ॿारनि जे मथां त कमया ई कनि न ती जो निकिरंदो त इन्हनि में तमामु वेझड़ाई अची वेंदी अल्लाह ताला इस्लाम ऐं कुफर खे वेझे करण जे लाइ इहो वक़्तु आहे हिकिड़े जंगी सिर प्यासे खून प्याक काफ़िर शख़्स खे गिरफ़्तार थियण जे वक़्तु मारियोसि न पर पंहिंजे मुआशिरे में रखी तरबियत ॾियोसि हुनखे गुलाम करियो कंहिं वक़्तु हली आज़ादु करियो एॾो अहसान इस्लाम कयो आहे तेसी ताईं ताईं जंग पंहिंजा हथियार फिरी करे याने जंग जो सिलसिलो जारी हुयो त इहो तव्हां रवयो रखो लड़ाई करियो जंग हलंदड़ा जंगी अचनि उन्हनि खे क़तल करियो जेके भॼन तिन खे गिरफ़्तार करियो छॾाए वञनि त वञनि हलिया जेसि ताईं हथियार जंग रखे माना जंग मौक़ूफ़ थिए जंग हलंदे हलंदे बंदि थी वेंदी आहे इहो ॿुधो अलाह ताला ज़ाल इहो मुंहिंजो दोस्तूर आहे जेको तव्हांखे मञिया खे इस्लाम कतल करण जो हुकुम थो ॾिए जंग में जेको हिकिड़ो मारणु मारण कहिड़ी ॻाल्हि आहे हिन ते कहिड़ो सवाल आहे

अलाह हैसियत हस्ती ऐं जो इंसान ज़ात खे पंहिंजे मालिक जी शनाख़्त करे इहो जेकॾहिं इन ग़लतीअ में गिरफ़्तार थियो त हिन खां वधीक ॿियो केरु बुजुर्म आहे जो पंहिंजे मालिक खे न सुञाणे पैदा करे अलाह ॾे अलाह नफ़ो नुक़सान जे हथ में करे ॿियनि खे हेॾी बगावत दुनिया जे अंदरि ॿावी जी जेका सज़ा हूंदी आहे अलाह ताला इहा ई कंदी आहे ऐं वरी जेके फर्म बरदार आहिनि उन्हनि सां दुश्मनी काफ़िर हुजे या मुस्लमान हुजे बानो अलाह जो आहे मारण जो हुकुम असांखे कोन्हे कानून अलाह जो आहे उहो थो हुकुम करे त हिन कतल कयो हुकुम थो करे फर्मा बरदारनि खे त जीअं पहलू बुलंद थिए या ख़ौफ़ जे करे माण्हू مسلمان थियनि या उमेद जे करे मुस्लमान थियनि या तहक़ीक़ जे करे मुस्लमान थियनि या गुलामीअ जे करे मुस्लमान थियनि अलाह ताला इस्लाम जा एतिरा दर खोले फिटी कया आहिनि भले हिरे पियो अलाज हुकुम आहे जेकॾहिं इनकार छा लाइ पोइ जे उन्हनि जे मथां सज़ा अचे कहिड़ो गुनाह आहे जॾहिं शख़्स अलाह खे मञींदो त एकराज़ न कंदो ख़ुदा जो इनकार कंदो त पोइ उन लिस्ट में दाख़िल आहे पोइ यूरोप वारनि अचे इस्लाम खे हिकिड़ो ख़ूबखार मज़हब जंगी मज़हब ज़ालिम मज़हब अलाए छा छा वरी सबब सिर्फ़ु कुफर खे बहाल रखणु घुरनि था त कुफर खे अलाह ताला जी इता सम्झनि था थोरी देरि जे लाइ हिकिड़ो माण्हू पंहिंजे ज़हन में ॻाल्हि फ़ैसिलो रखे त अलाह अलाह अलाह अलाह जी जी हुकूमत आहे आहे आहे जो मुल्क जे खे ख़ुदा जी शनाख़्त अलाह जे मुल्क में ख़ुदा जो कानून इबादत ऐं इताह ऐं अदुल हुजे इन ॻाल्हि ते फ़ैसिलो करे पंहिंजे ज़हन खे मज़बूत करियो हाणे तव्हां काफ़िरनि ते नज़र कयो कहिड़ो हक़ आहे हुननि खे दुनिया में इन हैसियत सां ज़िंदगी गुज़ारण जो कोन्हे हिकिड़ो कंहिं माण्हू जेको पुट जेकॾहिं पीउ जे घर में बेफ़ुरमानी थो करे अचण सां पीउ सां विढ़े उनखे गारी ॾे भाउ सां विढ़े उखे गारी ॾे ॿाहिरनि खे कुटे घर में जेको टपल टाली अथसि पंहिंजी मर्ज़ी सां खाए छपाए बगावत करे इहो घर में रहण जहिड़ो आहे अहिड़ो शख़्स जेको ख़ुदा जो मखलूक आहे अलाह सां बगावत करे नबी जेको रहबर आहे उनजी बेइज़ती करे ऐं अलाह जो क़रान कानून हुनखे ठोकराए रब ताला जो रिज़ खाए शुकुर न करे पोइ इनखे अलाह ताला जे करे कतल कराए थो ऐं इन जे लाइ त इस्लामी शौकत दर्जो गुल थिए माण्हुनि जे लाइ तरबियत जो रस्तो खुले इहो छाजो ज़ुल्म आहे इहो अदालत आहे सदा ॾियूं जेकॾहिं घुरे वठे हा तव्हांजो बदिलो हुननि खां वठे हा रब ताला घुरे हा त तव्हांजो बदिलो वठी छॾिया पर ईअं न कई अलाह ताला तव्हांखे आज़माए थो हिक ॿिए सां हे दुनिया जो प्लेटफॉर्म हक़ ऐं बातल जे जंग जो मैदान आहे ॾिसो त कहिड़ा हक़ जे पासे लाइ कहिड़ा बातल जे पासे लाइ अचनि था पोइ अलाह ताला तव्हांखे ज़ाहिर थो करे त कहिड़ो कुवत इस्तेमालु थो करे अलाह जी तरफ़ कहिड़ो कुवत इस्तेमालु थो करे ॾिनल कुवत ख़ुदा जी ख़ुदा जी बग़ावत में कहिड़ो थो कुवत इस्तेमालु करे ग़लति कहिड़ो त कुत इस्तेमालु करे सही इहो रब हिकिड़ो दुनिया जे मैदान में जंग जे जाइ हिकिड़ी ठाहे उनखे ज़ाहिर थो करे त जीअं सुभाणे हद हिसाब सां हिकिड़नि खे इज़त मिले ऐं पूरे हक़ ते इज़त मिले ऐं ॿियनि खे कीअं इज़त न मिले बल्कि उहे ज़लील थियनि जा न में वञनि ॿ मुल्क आहिनि अलाह ताला जा हिकिड़ो मुल्क जनम जो आहे ॿियो जनम जो आहे हिकिड़ो इज़त वारनि जो आहे ॿियो ॿिए इज़तनि जो आहे वलदीन पुतल खे सबीर लाइ उहे शख़्स जेके अलाह जे रस्ते में शहीद थिया पर इहो दिलि आमालम अला ताला हुनजे अमलनि खे ज़ाहिर न कंदो अमल मुंहिंजा महफ़ूज़ आहिनि कंहिं बि सूरत में हुननि जो को नुक़सानु न थींदो रब ताला हुन जा अमल जो जहाज़ो सारो मामिलो महफ़ूज़ रखी छॾियो आहे कंहिं क़िस्म जो उन्हनि खे ख़तरो कोन्हे बालम अलाह ताला हुनखे राह ॾेखारींदो हुनजे हालात खे दुरुस्त कंदो जेकॾहिं तव्हांखे हिन दुनिया में कामयाब नज़र न आया आहिनि जो शहीद थी विया हक़ीक़त में कामयाब उहे आहिनि हुनजो जेको कमु हिते थी चुको आहे उहो बि ज़ायो न आहे अॻिते जेकी पंहिंजो अमल मोकिलियो अथनि उहो बि हुनजो महफ़ूज़ आहे हिते राह रस्म पंहिंजी ज़ाहिर ॾेखारे विया त अलाह जे दीन ते ॿियो त न पर सिर खे बि अलाह जे नाले ते कुर्बान कबो जो रब ताला इहो सिर असांखे ॾिनो आहे फरमायो अथसि इन अलाहंदा अलाह ताला ख़रीद कयो आहे माण्हुनि खां जान ऐं माल त तव्हांखे जनत मिलंदी जे जान ऐं माल तव्हां मुंहिंजे रस्ते में ॾींदा पोइ उन्हनि जी महिनत खे अलाह ताला कंहिं हद ते पहुचाए थो ऐं जन्नत में दाख़िल कयो अर्रफ अल खे अॻु में ई मालूम कराए चुको आहे जन्नत जो हाल अलाह ताला अंबिया जी ज़ुबानी पंहिंजे किताब जे बयानी उन्हनि ताईं पहुचाए चुको आहे तॾहिं उहे शख़्स उन ते एतमाद रखी ऐं अलाह वताला जे हुकम ते निकिरी था पवनि अर्रफ आलहम जी माना बि आहे त इहा बहालम अलाह ताला उन्हनि जे लाइ उहो जन्नत जो मुल्क ख़ुशि रखी ॾिनो आहे हिकिड़ी माना पहिरीं ॿुधाईसीं ॿी माना हीअ टी माना बि आहे माना हुनजी ख़ुशबू जनत जी हिननि ते पहुचाए चुको आहे दुनिया जे जहान में इहा ख़ासि ॻाल्हि अथव हज़रत नज़र थो चवे नज़र पुटु अनस जो हज़रत अनस जेको रावी आहे हिन चाचो आहे चाचे भाइड जो नालो साॻू आहे उहो नज़र थो चवे उहो लड़ाई में कहिड़ो हाल थियो आहे हिन वक़्त में इफरा तफ़री जो खजूर जूं ॿ टकड़ियूं हुअसि खाए पियो ची हा बसि हालत आहे अलाह ताला जी तकदीर आहे पोइ पंहिंजो पंहिंजे दोस्त खे हवा थी अचे जनत जी ख़ुशबू थी त जनत आहे पोइ खजूर जूं ॿ टकड़ियूं हुअसि त मूंखे देरि थी थिए पई वञण में उछली खणी जंग कई शहीद जो ख़ुशबू अलाह हिननि खे अरफ आलम जो मतिलबु आहे सिंगारे रखे थो अरफ आलम जो मतिलबु जनत जी ख़ुशबू हिननि खे पहुचाए जिन शख़्सनि खे तव्हां दुनिया में चओ था त इहे शहीद थी विया

सवाइ पंहिंजे माराइण जी जंग कराइण जी पोइ माण्हू चइजे मरे हा जेको हुजे हथ रहे पाण खे तकड़ करे माराए पई पोइ ई आहे अचिणो आहे त छो न मौत जी उहा तस्वीर इख़्तियार कजे जंहिंमें अलाह ताला जी रज़ा भरियल आहे जंहिंमें अलाह ताला जो या रज़ा आहे या त तजुर्बो आहे तजुर्बो इहो आहे त अलाह ताला हुनमें पंहिंजी रज़ा इन नमूने सां भरे फिटी कई आहे त माण्हू अलाह जे रस्ते में वञे ऐं इहो तमामु नंढिड़ो दॻो ऐं आसान रस्तो आहे उन में हिकिड़ो दफ़ो बि शहादत जो शौक़ु न थियो आहे मरंदो अलाह वटि नंढिड़ो ऐं तकिड़ो रस्तो इहो आहे हिकिड़ो शख़्स आयो सलाह हिकिड़ो माण्हू अलाह जे रस्ते में निकिरे जन्नत शहीद वारनि जो दर्जो आहे जन्नत उथियो चई त साईं मां हाणे हिन ॻाल्हि में कीअं कमी कंदुसि बसि मुंहिंजो इहो फ़ैसिलो आहे अॻु भरो वियो हाणे मूंखे हिकिड़ो अख़र्च इहो तव्हां करियो इल द कर्ज़ जेकॾहिं करे तोड़े हूंदो त उहो तुंहिंजो न वाह तंहिं करे कर्ज़ु न खणजांइ जेकर कर्ज़ हुजे त लाहिण जी कोशिशि कजांइ कर्ज़ फिटी करे दुनिया में ऐं पोइ तूं मरी वञे हुननि जा हथ खणी वञे इहो आहे माना कर्ज़ जो मूंखे त आर त शहादत कर्ज़ जो इलाजु कोन्हे एॾो वॾो हथा न ईमान वारो इंतसुर जेकॾहिं तव्हां नुसरत कंदो कुम अलाह ताला तव्हांजी मदद कंदो वरी सभु अक़दाम अक़दामुम ऐं तव्हांजे पेरनि खे बि मज़बूत कंदो यानी अलाह जे दीन में ऐं रसूल सलाह राह में जेकर तव्हां हलंदो त तव्हांजा पेर मज़बूत थींदा अलाह जे दीन जी ख़िदमत कंदव त अलाह ताला तव्हांजी नुसरत कंदो ऐं अलाह जे रस्ते में तव्हां हलंदव त तव्हांजा पेर मज़बूत थींदा यानी जिहाद थी सघी ॾींदा उन में तव्हांजा पेर न त कंदा इस्लाम ऐं अलाह जी में साबित कंदो रहंदो जंहिंजे नतीजे में मुस्तक़ीम आहे काफ़रनि खे ई मुस्लमान करे पर रब तबारत खे इहो मंज़ूरु कोन्हे रब ताला खे मंज़ूरु आहे त मां जेको हिननि खे दुस्तूर सभिनी खे तालीम ॾिनी कया इन ते हिननि एतमाद आंदो ऐं न जे न आंदो त पोइ त त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे इहे थिया ख़राब वरी ॿियनि शख़्सनि जिन हिननि खे दीन ॿुधायो उनजे मुक़ाबले में अञा बि बज़िद थिया वरी उन्हनि सां लड़िया अलाह ताला फरमायो हिननि खे त तव्हां बि हिन सां लड़ो पोइ मुक़ाबले में जहिड़ो माण्हू कामयाबु वञे जेकॾहिं मरी वियो शहीद थियो रुकाफ़ मरी वियो जनम रसीद थियो वञे इहा आहे अलाह तबारक मताला जी हिन दुनिया जे अंदरि हिकिड़ी तरह जेका रखी अथसि पंहिंजे ख़ासि इनायत सां ऐं अलाह ताला हकीम आहे हिन ॻाल्हि खे पाण ॼाणे थो मतिलबु त जेकॾहिं को शख्स ज़िंदगी गुज़ारे त बि अहिड़े हिकिड़े दीन जे शाहिद सां ज़िंदगी गुज़ारे ऐं जेकॾहिं हिन दुनिया में वञे हलियो त बि अहिड़े शाहिद सां वञे जेकॾहिं को जीअरो रहे त बि शहादत सां जो हुनजे लाइ एॾो दीन जो किरदारु शाहिद हुजे त कंहिं

हू त कंहिंजो किरम कंहिं पथरनि ते या मिटीअ में वञी पवणु पर मुंहुं पवणु पवां बदल हुउमि उन्हनि जे अमलनि खे अलाह ताला ककारद करे छॾियो काफ़रनि जा सारा अमल अकारत थी विया बदल जी लड़ाई में केॾो हिननि जो वॾो किरदारु हो सारे जो सारो हुननि जो अकारद थी वियो करियो मां अंदर अलाह इहो हिन करे जो नापिसंद कयूं उहा शइ जेका ख़ुदा नाज़ कई अलाह जे क़ुर खे नापिसंद कयूं तॾहिं हिननि ते इहा भला पई अहबाब आमाल हुउमि पोइ अलाह ताला हुनजे अमलनि सभिनी खे बेकार करे छॾियो अलाह जे ॻाल्हि खे जेकॾहिं को माण्हू पिसंद नथो करे त अलाह ताला हुनजी ॻाल्हि खे पिसंद नथो करे तंहिं करे अकारत करे छॾी अहिड़ा जिन जी ज़िंदगी अकारत थी जिन जी दौलत ज़ायो थी ऐं जिन जो किरदारु बेकार बणियो तव्हांखे अहिड़ा मिसाल घणा ॿुधायूं अफल में सीर फिगर इन्हनि काफ़रनि ज़मीन में सैर कोन कयो आहे ॾिसणु कोन विया आहिनि सुबुह जो शाम जो रातिनि जो ॾींहंनि जो काफ़िलनि सां लंघनि था पोइ उन्हनि मुल्कनि मां वञी ॾिसनि त फलाणे हंधि फलाणी क़ौमूं फलाणा ॻोठ फलाणे दौर में फलाणे नबी जे वक़्त में तिबा थियल आहिनि उहे ॾिसनि पाण में ॻाल्हियूं कनि ॿुधाइनि ॿुधनि इहे रिवायती रवाती शयूं हिननि जूं राह रस्म सफ़र जे में पियूं हलनि इहो काफ़ी न आहे ज़मीन में सैर नथा कनि ॾिसनि कीअं आहे आकबत में क़बिल जेके अॻियां दमर अलाह अला अलाह ताला हुननि ते तालाकत विधी वरी काफ़िरनि अमसाल आहे ऐं काफ़िरनि जा अहिड़ा घणा मिसाल आहिनि तिबाहिनि जा मिसाल घणा आहिनि छा पोइ हे उन्हीअ मिसाल में वञण था घुरनि अलाह जे बेफ़रमानी जे नतीजे में ज़ायो थियण था घुरनि फर्म बरदारी जे तरफ़ अची क़बूल छो था पाण खे कराइनि अलाह ताला फरमाए

ऐं काकरनि जे घेरे में मुस्लमान पइजी विया धक काफ़ी लॻी विया मुस्लमाननि जा सतरि माण्हू शहीद थी विया पोइ अलाह ताला जंग जो पासो उथलायो इहा बि ख़ुदा जी हिकिड़ी कुदरत आहे अबू सुफ़ियान चयो लना उज़ा वला उज़ा लखु असांखे उज़ा पुत आहे जंहिं असांजी मदद कई तव्हांखे उज़ा कोन्हे पोइ तव्हां कंहिंजे सहारे ते हाणे ज़िंदगी गुज़ारींदव न پاک पाक اللہ फरमायो त जवाबु ॾियोसि की छा जवाबु ॾियोसि अलाह मौला न भला मोला लॻु अलाह असांजो मालिक आहे तव्हांजो उहो मालिक महिरबानी रफ़ी तव्हां सां न आहे तव्हां तव्हांजो पुतलनि ते भरोसो आहे असांजो अलाह ते भरोसो जेको असांजो मालिक आहे उहो तव्हांजो मालिक न आहे छो त तव्हांजी मालिकी छॾी आहे अबू सिखान चुप करे इन ॻाल्हि ते न पुछी सघे कुझु बि पोइ रबत वारा जंग जे अंदरि साॻियो वरी अहिड़ो पहलू आंदो जंहिंमें मुस्लमाननि खे थी

खाइनि पीअनि था या ऐं कम रनाम जीअं जानवर खाईंदा पीअंदा आहिनि अनार आख़िर में जहनम जी आहे उन्हनि लाइ दुनिया जो सामान दुनिया जा असबाब मारियल हिर सॼा जानवर वांगुरु पिया खाइनि पीअनि उहो मक़सदु ज़िंदगी जो एतिरो ई था सम्झनि त ॿियो हुननि खे ख़्यालु कोन्हे अॻिते जो अलाह ताला फरमायो त काफ़िरनि जी हैसियत इहा आहे मोमिन मुजाहिद जी हैसियत इहा आहे त पंहिंजे आख़िरत जी ठाहींदो हे हिन दुनिया खे पिया दुरुस्त कंदा ऐं पिया मरोड़ सरोड़ कंदा केतिरियूं अहिड़ियूं बस्तियूं तुंहिंजे ताक़त मुआशरे खां जंहिं ॻोठ वारनि कढियो मके वारनि तोखे कढियो इन मके वारनि जे ताक़त खां सोसाइटियूं मज़बूत हुयूं असां उन्हनि खे तिबाह करे छॾियोसीं फलदार मददगार कोन हुयो हाणे उथी हे तव्हां सां मुक़ाबिलो था कनि जॾहिं हिननि जी एॾी ताक़त बि कान्हे का त पोइ इन्हनि माण्हुनि खे कहिड़ी हैसियत आहे जो अलाह तबारक वताला जे आॾो अची ऐं वरी पोइ कामयाबु थियनि रब उन्हनि जो कंहिं बि सूरत में मददगार कोन्हे अफ़वान ख़ान हिकिड़ो माण्हू आहे जे पासे खां कमन अमल ॿियो अहिड़ो शख़्स आहे जंहिंजो अमल बुछड़ो अमल सिंगारियो वियो आहे जीअं काफ़रनि जी बुराई वतबो आवाम पंहिंजे नफ़्स जे ख़ासि कढ लॻा सीने जी सफ़ाई कल्ब जी लूरांगियत क़ुर हिदायत शख़्स हले थो कुफर जी ऊंध में फाथल आहे इहे कीअं बराबरि थींदा अलाह ताला फरमाए थो त असां हिननि शख़्सनि जी मदद कंदासीं जेके असांजी तरफ़ आहिनि मसर जनतून उहो बाग बहिश्त जा जंहिंजो मुतकीन खे वाइदो ॾिनल आहे हुन में नहरूं आहिनि पाणीअ जूं मिनमा आहिनि गैर आस आहिनि अहिड़ो पाणी जेको कॾहिं बि बदबूदार न हूंदो दुनिया जे अंदरि शहरनि में नाला केतिरा वहंदा आहिनि गंदा अलाह ताला फरमाए थो जन्नत जो को बि पाणी अहिड़ो न हूंदो जेको गंदो हुजे सभु सुठा पाणी नहरूं नाला अलाह ताला कुदरत सां बणाए छॾिया आहिनि गाह खारायो था गंदगी थिए थी छेणा थियनि था अलाह ताला उतां कुदरतियूं दमियूं पैदा कयो आहे खीर जो उनजो रंग जेकॾहिं तव्हां ॾिसो त हुन रंग रत जो न आहे ऐं बूह ॾिसो त बूह छेड़ी थी कान्हे ख़ालि खीर अलॻि तरह पैदा कयो आहे मगर उते नहरूं हूंदी खीर जी बसि हिन तरह जा असबाब न हूंदा लमे त ताम हू जंहिंजो जंहिंजो मज़ो बि न बदिलिजे खीर जेकॾहिं छॾिबो आहे ॿ टे ॾींहं त खटो थी वेंदो आहे बदिलजी वेंदो आहे अलॻि तरह जन ते खीर जूं नहरूं पयूं वहंदियूं हिन ते क्यास न कजो कहिड़ी बि मुदत गुज़रे मज़े में फ़र्क़ु न अचे सबबु हुनजो ई आहे हिननि अहिड़े क़ुर ते अमल कयो आहे जंहिं क़ुर पाक जो लाजन कंदी अजायबात न खुटंदा आहिनि क़ुर पाक खे मरुद हू ज़माने जो गुज़रणु ऐं माण्हुनि जे तबियतुनि जो फिरणु विरणु क़रान पाक जे हुकुम खे अकाम खे ऐं क़ुर पाक जे अजायबात खे नथो टोड़े सघे न को हुनखे ज़ायो करे पोइ हिन जे फैज़ में जेके नेमतूं जूं मिलंदियूं उहे कीअं न थियूं थींदड़ न ज़ायो थींदड़ अनहार मिन खमर ऐं नहरूं हूंदियूं शराब जूं लज़त लिशारवी पीअंदड़नि जे मज़े ॾियण लाइ उन्हनि में को नशो या उन मशरूबात में का बेहोशी या अहिड़े क़िस्म जी तकलीफ़ जीअं घणी शराब पीअण जे करे माण्हू खे कई ईंदी आहे या मथे में सूर थींदो आहे या पागल बेहोश थी पवंदो आहे रब फरमाए थो त जन्नत जो जेको शराबनि तहूर आहे उहो बि अलाह ताला असां फरमाए थो त ॾींदासीं उन्हनि खे पर उहो अहिड़े क़िस्म जो हूंदो जो उन महद पीअण पीअण जे करे लज़त हूंदी न असल नहर माखीअ जी हिते सनड़नि मखनि में जऊं माखी निकिरे थी कीअं रब तबार कयो ताला नहरूं रखियूं मुसफ़ आहे साफ़ माण्हू जेकॾहिं थोरी देरि जे लाइ पंहिंजे तस्वर खे फेराए सिधो करे त इहे शयूं दुनिया जे अंदरि बि नज़र अची सघनि थियूं हुनखे तव्हां दुनिया में जेके पाणी जूं नहरूं ॾिसो था खूह ॾिसो था इहे सभु तव्हांखे कंहिं हिजाब सां जुदा जुदा नज़र अचनि था पंहिंजे ज़हन में हिजाब छिके कढो हाणे पाणी जूं नहरूं तव्हांखे नज़र अचनि हिजाब जेको खीर ओह में सारी दुनिया जे जानवरनि जंहिंमें पियल आहे उन्हनि जानवरनि जा ओह खणी वठो बाक़ी खीर तव्हांखे निजो ई निजो नज़र ईंदो अहिड़ी तरह जेके माखियूं मखियूं पिया उनजे पेटड़नि में पियल आहिनि ऐं मानारनि में रखियल आहिनि उहे तव्हां मानारा मखियूं खणी छॾियो या जेका ख़ुदा जी मखलूक माखीअ जी आहे इहा सारी तव्हांखे दरिया नज़र ईंदो रब तव्हां हिते तक़सीम कयो आहे उते हिकिड़ी जाइ ते करे छॾियो आहे हर क़िस्म जा मेवा बि हूंदा मफ़रत पर वॾी ॻाल्हि बख़्शीश अलाह ताला जी हूंदी इंसान खे किरदार जे अंदरि कमी लाज़मी थींदी आहे छो त इंसान जे तबियत में इहो हुदूस ऐं जेका तकलीफ़ी कमज़ोरियूं आहिनि इहे रब तबारक तबारताला माफ़ थो करे हो हिकिड़ो माण्हू जंहिंखे मफ़रत मिले ई न जनम में हमेशह रहे सुको मार हमी मार गरम क्रच कंदड़ पाणी हुननि खे पीआरियो वञे केॾी वॾी ॻाल्हि आहे जो फ़क़ति सां अमाउंट आंडनि खे कॾहिं फिटी करे रड़े छॾे टुकड़ा टुकड़ा करे इन्हनि माण्हुनि तव्हांखे एॾियूं तकलीफ़ूं ॾिनियूं बेफ़रमाननि जो दीन ॿुधण त ठहियो पर अज़ियतूं अज़ियतूं बि एॾियूं जो माण्हू निकिरी मजबूर थिए अलाह त हकीम आहे हुनजो हुकुम हो मनोहर में ईंदा उते अचे पंहिंजी शाहीदा जमात तरह सां इहे तदाबीर हुया जंहिं तदाबीर जो मतिलबु इहो हो त मजबूर थियनि ऐं निकिरी अचनि हिकिड़े पासे ॾे अलाह ताला हिजरत जो अजुरु ॾिनो ॿिए पासे ॾे नुसरत जो जी इज़त हुननि खे था फरमाई हाणे होॾे जिन कढियो हुन बि खे हिकिड़ो अहबुल बिलाद सभिनी शहरनि में महबूब शहर माण्हू जो वतन हूंदो आहे जिते भूम जिते माण्हू ॼमी वरी ख़ासि तरह ताज़ु शरीफ़ एॾी वॾी शइ उन उतां हिननि खे कॾहिं तकलीफ़ ॾिनऊं तॾहिं अलाह ताला थो फरमाए त इन्हनि जेके तोखे तकलीफ़ूं ॾिनियूं आहिनि तकलीफ़ सभिनी जे लाइ इहो ई आहे त वरी तव्हांखे अलाह ताला

केतिरा माण्हू आहिनि जेके ॿुधनि था चवनि छा चईं हिकिड़ा अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके तव्हांजी शख़्स जो हाल पाण में जमात हिकिड़ी आहे जेका ज़ाहिर में सां उथणु वेहणु अंदर में काफ़रनि सां दिलि हिते अलाह ताला हुननि जो बयान थो आणे बज़ाहिर पैगम्बर जी ॻाल्हि ॿुधनि था कीअं थो सम्झि में अचनि त ॼण दिली त वध वेठा आहिनि पर ईअं कोन्हे नथा सम्झनि ॻाल्हि दिलि हुननि कंहिं ॿिए पासे ॾे हवा दिलि हुनजी हवा वांगुरु पई उहे मजर मज उथनि तव्हां पंहिंजा जेके ख़्याल में जॾहिं पैगम्बर कयो पर असांखे बि सम्झ में न आयो तव्हां नूर ईमानी कलब में आहे कोन जंहिं ते उन्हनि खे ऊंदहि आहे तंहिं करे हर कोन जे कल्ब में जाइ नथो वठे इहे त मुनासिब जमात में मुस्लमान अंदर में कार पंहिंजो जेको ख़ालिस जमाती कमु हूंदो आहे उन ख़ालिस जमाती कम में अहिड़े क़िस्म जे मेंबरनि खां पंहिंजी जमात खे साफ़ु रखणु खपे न त ॿियो न त बि घटि में घटि मुख़लिसीन खे मोड़ ॾियण जी कोशिशि कंदा आहिनि असांजे मुस्लमाननि जे जमातुनि में अक्सर ख़िदमतुनि जे वक़्तु अहिड़े क़िस्म जा माण्हू दसीस ऐं दाख़िल थींदा आहिनि अची ऐं पोइ उहे हरकतूं पंहिंजियूं कंदा रहंदा आहिनि ऐं उन जमात जा जेके मुखलिस हूंदा आहिनि

अल ताला खे पंहिंजी तकवामाई आहे ख़ौफ़ ख़ुदा हुननि खे मिली वियो आहे तंहिं करे उहे हुन तकवा जे बुनियाद ते की असां अलाह तबारकाला जे दीन जी ख़िदमत कनि ऐं पंहिंजे इख़लास सां हलनि फ़ाइदो ॾिनो आहे इंतज़ारु आहे आख़िरत जे लिहाज़ खां दुनिया में इंतज़ारु आहे कामयाबी जी घड़ी जो त असां जेका हींअर जी ख़िदमत कयूं था ऐं नबी अकरम सलाह सलम जे ताबेदारी में सरशार आहियूं इन जो नतीजो हली निकिरंदो उहा कामयाबी हूंदी इस्लाम जी कुफर जी शिकिस्त शिकिल अंताज़ ओचितो घड़ी अची वेंदी तंहिं करे हमेशह तयारु था रहनि वक़्त जा असरात अची चुका आहिनि साहबा कराम जो अहिड़ो नबी अकरम सलाह सलम ते ऐं अहिड़ी कामयाबी जंहिंजी का हद न आहे निशान आहे जे कामयाबी जो अहिड़े तरह सां निशानी पाण फरमाइनि था त क़यामत थींदी पहिरीं पहिरीं निशानी मां किथे हूंदो नसीब हुननि खे नसीहत ऐं क़ुर ईंदो अहिड़नि माण्हुनि खे नसीहत ऐं क़ुर जेको क़दुरु कोन्हे को قالن اے نبی تنجان ان لا اله الا الله الله کا سب بادشاہ بندگی جلال کو نہیں حکومت دلال کو نہیں حکومت بھی انہی دی با نپ دونه دی واسطہ فر نظام کو بندہ گناہ اللہ استغفار کر مومنوں دے گناہ اللہ مومنات دے گناہ اللہ یا المتقلبكم اللہ جان تے تہانجیں موٹی پھر نہ تھی وہ مسئلہ کو تہانجیں گھر تھی ہمارا ایک رو اخرت तव्हां मोटी आया आहियो दुनिया जो जहान पंहिंजे लाइ पंहिंजे गुनाहनि थिए मोमिनी मोमिनात जे गुनाहनि जा गुनाह आहिनि छा चइबो त नबी जा गुनाह न आहिनि त बिना गुनाह जे पढ़े न पढ़े ॿियनि जे लाइ उहे ॿियनि जा गुनाह न जा गुनाह न आहिनि तॾहिं महिल त इस्तफा गुनाह पिला न आहे मसालो त जेको इस्तफा पढ़ंदड़ हुजे जुर्म जे इस्तफा पढ़ंदी न आहे छो त गुनाह कनि मर्द मोमिन गुनाह कनि औरतूं ऐं तोब पढ़े न ॾींहं मतिलबु इहो आहे त तोबा गुनाह जो पाण में हर भरू शख़्स में मुक़ाबिलो कोन्हे ग़ैर मुजुर्म बि तोबा पढ़ी सघे थो बंदियुनि जे लाइ जवाबु घुरे हिनखे चइबो आहे बाक़ी पहिरियों पंहिंजे गुनाहनि जे लाइ इहो मसइलो आहे इन मसइले जी ॿ माण्हू आहिनि जेका जमात में ग़लती थींदी आहे सो पंहिंजे इमाम ते मनसूब हूंदी आहे चवंदा आहिनि फलाणे जी जमात सां इहे ग़लती थी करे अलाह ताला फरमाए थो त उहो जेको न उन्हनि जी ग़लतियूं आहिनि उन्हनि जे बारे में तूं इस्तफ़ा कर छो त तुंहिंजे जमात ॾे मनसूब आहिनि इहे माण्हू चवंदा त ईअं हे रसुल्ला जी जमात आहे हे फलाणे बुज़ुर्ग जी जमात आहे हे जमित उलमा इस्लाम जी जमात आहे हेॾियूं हेॾियूं ग़लतियूं करे थी तो जेको जमात अमीर आहे अलाह जे तरह ते करे इहो ॼण तुंहिंजो गुनाह तुंहिंजे गुनाह में आहे हुननि जो गुनाह इहो तकदुस जमात खे पामाल करण जो गुनाह आहे ऐं तकदुस जी पामाली जेकॾहिं हिकिड़े अमीर जे साम्हूं थी रही आहे ऐं अमीर उन तकदुस जे पामाली ते न कदम नथो खणे इहो हुनजो गुनाह आहे पोइ ख़बर असांजा बेखबर बेखबर आहे त बि गुनाह आहे

इहो आहे पंहिंजे गुनाहनि जी बि ॾे दुनिया जे अंदरि नबी जी जमात में जेके बि ग़लतियूं थियनि उहे इन तरह सां ॼणो जवाबदारी जेका थिए थी उन मर्कज़ ते वञी थी पवे अलाह ताला फरमाए थो त तूं इन बारे में अलाह खां कर त रब मुंहिंजा जेकर इन में कुसूर हुजनि तबलीग में ज्ञानदारी ॿुधाइण में उन्हनि खे हक़ ते हलाइण सम्झाइण में जेकॾहिं कर ही माना टी माना माण्हुनि जा जेके आहिनि जेकर नबी जी अहिड़ी इबादत हुजे जेका ॿियनि जी इबादत आहे नबी नुबूबत जे असमत वारे आईने में उन खे गुनाह जी शकिल ॾिनल आहे हसीन जमील आहे कोन्हेसि को सफ़ाई अथसि ॾाढी पर उहो हिकु तमामु उचे सुठे आईने ते जॾहिं बि ही ॾिसंदो पंहिंजे खे जेको सभिनी माण्हुनि खे उहो चहिरो साफ़ नज़र अचे थो वुज़ू कयल धोतल पोतल ऐं ॾाढे सफ़ाईअ सां पर उहो जेकॾहिं अहिड़े हिकिड़े चिटे ते पंहिंजे मुंहुं खे गौर सां ॾिसंदो त ॾिसण खां बाद थोरो घणो हुनखे को न को को अदाब या असरु नज़र आयो जेको हू नज़र नथो अचे इहो हक़ीक़त हुयो त दावो ई कोन हो पर हिनखे नज़र आयो जो आइनो एॾो साफ़ हिन रखियो उन ते हुनखे दाग़ जी नज़र शकिल नज़र आई जीअं नुबूअ जे जे आइने में अहिड़े तरह जा गौर जेकॾहिं न बि कंदो त ईअं दाग़ नज़र ईंदा आहिनि जेके हिन अवाम जे लिहाज़ खां या मोमिनी मुला जे लिहाज़ खां त उन्हनि खे का गुनाह जी शकिल ॾिनल कान्हे पर नुबूअ जे तकत ऐं असमत वारे आइने में

पंहिंजे लाइ ऐं पंहिंजे जमात नथो घुरे रुगो पंहिंजे लाइ दुआ थो घुरे पियो त पोइ इनत कयो जमातत आहे पंहिंजे लाइ बि दुआ मोमिननि जे लाइ बि दुआ घुर इन अमानत दुआ में सभिनी खे शामिल को बि न रहा जॾहिं पंहिंजे नफ़्स जे लाइ दुआ थो घुरे तव्हांजे मुतकलब खे मोटी फिरण खे तव्हांजे जाइ खे खे ॼाणे थो जिते तव्हां मोटी ॾींदव अहिड़ी तरह तव्हांजो जेको हिते फिरी अचणु जो हिते यानी तव्हां हिजरत जे दार में आया आहियो वरी मोटी तव्हां मके मुकरम ते कब्ज़ो कंदो अलाह हिन खे बि ॼाणे थो अहिड़ी तरह तव्हां हिन दुनिया जे जहान में आया आहियो वरी रब ताला जेकी जनत में तव्हांजी जायूं थियूं जनतोस में उनखे बि अलाह ताला ॼाणे थो ॿई माना थियनि हीअ आहे नबी नबी ऐं ऐं जी जमात जिहाद वारी जमात काफ़रनि खे कुफर जी हालत में जबरी तालीम ॾियण वारी जमात ऐं उन जबर जे अंदरि पंहिंजे सिर तां दस्त बर्दाश्त थियण वारी जमात जो बयानु आहे अंग्रेज़नि असांजे ज़हन खे साफ़ करण जी कोशिशि कई इहो हक़ीक़त में जेको ज़हन नज़र अचे थो अंग्रेज़ खे यूरोप खे इहो गंदो ज़हन असांखे हुननि खे सम्झ में अचे थो माना इंसान खे इस्लाम जी तालीम ज़ोर सां मुसलत करणु इन खे जब्र ज़ुल्म था कोठनि हालांकि दुनिया जे अंदरि जेकॾहिं वधि में वधि का भली शइ आहे इहा आहे त मां बानो पंहिंजे रब खे सुञाणे हिकु ऐं उनजे हुकमनि खे हले ॿ टे जेका मखलूक ख़ुदा जी आयाल आहे उनसां सां कंहिं किस्म जो ज़ुल्म ज्याती न करे इस्लाम जी जेका अदली आहे मुआशिरे जे लिहाज़ खां तिजारत जे लिहाज़ खां अखलाक जे लिहाज़ खां उहा एॾी मुक़दस आहे हाणे दुनिया जे अंदरि इन जी तिबाहकारी थी रही आहे अहिड़ी तरह अलाह तबार खे ताला जी इबादत जी ऐं उनजे हुकुम आकाम जी वध में वधि तज़लील थी रही आहे पोइ जेकॾहिं हिकिड़ो इंसानु अलम बरदार थी झंडो कुल्हे रखी वियो दुनिया जे अंदरि इन क़िस्म जो जिहाद शुरू करे ऐं इंसाननि विछड़नि खे पंहिंजे रब सां मिलाए ऐं हली जन्नत जे अंदरि उन्हनि खे पहुचाए ॿुधायो त इन इन जी जे प्रैंखां वाशिंग कजे इन जो दिमाग़ साफ़ु कजे या इहे गंदे दिमाग़ वारा आहिनि जेकॾहिं इहे सफ़ाई नथा ॾियनि त हिन जी मुंडी लाहे छॾिजे इस्लाम जे इन नज़रिए खे ईअं ठोकराए ऐं माण्हू खे तालीम ॾेई ॾेई ख़राबु कयो वियो आहे त भले भई काफ़िर पंहिंजे मुल्क में भले ख़ुशि रहे काफ़िर पंहिंजे कोफर में ख़ुशि रहे छो ख़ुशि रहे अलाह जे बेफ़रमानी में तूं ख़ुशि आहे त उहो ख़ुशि रहे तंहिंजी माना त हे राज़ी थियो हिन ॻाल्हि ते अर रज़ा कुफर हुन काफ़िर खे हुनजे कुफर ते राज़ी थियणु दिलि जे अंदरि चवणु त ठहियो इहो ठीकु आहे इहो काफ़िर आहे पाण ख़ुदि

पाण बेक थी छो त इहो आकिलो वरी शारगु हुउमि वरी जालिसू थावनि में पाणी पीअंदा वेही कचहरियूं कंदा पोइ दीनी करी उन्हनि जे बेदीननि जे मथां जेका अॻु में हिकिड़े माण्हूअ खे जुदा कंहिं मुक़दस मा हाल में रखो पोइ जो आयो त सॼो ॾींहुं कंदो पर जेकॾहिं महीनो बि रखोसि उनखां बाद हुननि जी दिलि अथऊं आसार गैरत लही वेंदा हाणे हुननि सां पियो उथंदो वेहंदो उन्हनि खे हथ ॾींदो उन्हनि खे भागर पाईंदो पवंदो हीअ आहे इस्लाम जो तकदुस يقول الذين तक़दस जेकरा असां ॿुधूं ऐं अलाह तबाक कयो ताबेदारी अलाह जे दीन खे कहिड़ी तरह सां हुकुम हेठि नशर करियूं मोहमिननि जो इहो ख़्यालु आहे पैदा उन ग़लति सूरत मोकम कनि जॾहिं अहिड़ी का सूरत मज़बूत अचे थी लहे ज़ुक्रफ़ीअल किताल तंहिंमें जंग जो हुकुम बि आयो आहे रायत लॻियल फीकुलो जो मर्दनि जिन जे दिलनि में मर्ज़ आहे बीमारी आहे मुनाफ़िकी रोटी जमा यंज़ूर हुन इलाही तोले पिया ॾिसंदा उन हिकु तहरी बि जॾहिं तुकुर पढ़ंदो नज़र शी अल आहे मिलनि बहुत जीअं ॿियो आयल हुजे उन ते मौत खां कीअं सकरात वारे माण्हू वांगुरु अखियूं फोटारे तोले ॾिसंदा यार हाणे असांखे जंग जो हुकुम कि हाणे असांजो सिर थो वञे हाणे असांखे पैसा बि घुरंदो चवंदो त बाबा माल बि ॾियो अलाह जे रस्ते में हलो असां बि मुस्लमाननि जे कतार में नथा ॾियूं त बि कुआरी नथा वञूं त बि मुसीबत ॾे वञूं था त पहिरियों मौत अलाह लाइ आहे हाणे ई मौत शुरू थियो आहे हिननि जो मुजाहिद जे लाइ त जॾहिं जंग में हले त पोइ त हुनजी परियां ज़िंदगी आहे वॾी छो त मोमिन खे संदसि मौत ॾिसंदी ईंदो आहे सभई कराहत जेका थिए थी दाख़िल न आहे हुनजो महबूब हूंदो आहे छाजे लाइ माण्हू खे नफ़रत ईंदी पर एतिरो ज़रूरु थींदो आहे त का पुल सनी हुजे का ॾुखी हुजे का वक़्तु हुनखे कुझु परेशानी हूंदी आहे पर उन मुहबत जे विच लंघणु ज़रूरु इहा तबई कराहत आहे इहा तबई करात अहिड़ी अची मूसा अल सलाम खे लांझ ॾिसी वियो तबई करात थी हुकुम थी त वठेसि मुठे को खणी वरितई त लठी पई अहिड़ी तबई करात आहे हिनजे मथां का तकलीफ़ कान्हे का न को गजवा करे न को गुनाह न को ईमान जो नुक़सानु आहे अलाए तलीन फिकुलो मर्दनि जिन जे दिलि में मर्द आहे तोॾे ॾिसनि था ईअं जीअं बेहोश हूंदो आहे सकरात खां अलाक आहे उन्हनि जे लाइ दिबाही आहे इन्हनि माण्हुनि जे अती उ अथनि हीअ था अतनि मरूफ़ ई इबादत आहे इहो ई कौल मारूफ़ आहे सोणी ॻाल्हि आहे अलाह जो हुकुम रखनि पिया जॾहिं पको थी वियो हुकुम भलो जेकॾहिं अलाह सां सच कनि ख़ैर त भलाई ख़ुदा सां सचाई कनि त पोइ भलाई जी माना ईअं करे सुठी बीहंदी जेकॾहिं सचाई कनि हाणे ख़ुदा सां त इहा हिन सचाई कहिड़ी अलाह जो हुकुम आयो इस्लाम जे कौल करार ते मज़बूत थी विया त वध तव्हां उमेदु ऐं तवो रखो था जेकॾहिं तव्हांखे वाली बणाइजे तव्हांखे हुकूमत ॾिजे त पोइ तव्हांखे इहा उमेदु आहे त तव्हां ख़राबी विझो मुल्क में वतूकतियूं अरामतूं पंहिंजे मिटनि माइटनि रिश्तेदारनि खे इक़्तदार जे नशे में तिबा करियो दुनिया जे हिस में ऐं जा ऐं माल जी इज़त जे कशमकश में कुझु तव्हां ईअं गंदे नतीजे ते पहुचो छा ईअं थी सघे थो जेकॾहिं तव्हां माण्हू पंहिंजे जान खां तंग थी करे अची जिहाद जी आरू करियो था ऐं अलाह तव्हांखे पोइ ग़ालिब करे त पोइ तव्हां फसाद न कजो मतिलबु हीअ आहे त तव्हांखे जेकॾहिं हुकूमत मिली वञे हुकूमत मिली वञण खां बाद तव्हां बेफ़रमानी न कजो इहो ख़्यालु कजो पोइ जेकर ईअं कंदो त अलाह ताला लानत कई आहे असम ऐं खे हक़ जे ॿुधण खां ॿोड़ो अखियुनि खे बि अंधो करे छॾियो आहे जो हक़ नथा ॾिसनि उहे इहो ख़्यालु कजो जो माण्हू हाली त जंग ऐं जहात जो मामिलो करे मुसीबत ऐं तकलीफ़ में लुॾी लमी हली जंग ते पहुचंदो आहे पर ख़ुदा जी कुदरत अलाह ताला ॾेई विझे पत छो त हुन में केतिरा मजाहिज हुया रब फताह ॾिनी पोइ हे माण्हू जेके अॻे मजबूरीअ खां जंग ते विया हुआ लाचार जे हालत में खणी कंहिं थोरी घणी मन बची वञो विया हुआ कोन अहिड़ा माण्हू जेकॾहिं जज़्बो कोन्हे अहिड़ा माण्हू जेकॾहिं इक़्तदार थी वेंदा लाज़मी तरह सां आयल हुकूमत इनकलाबी ऐं मुजाहिद जेकॾहिं हुकूमत ईंदो जंहिं पंहिंजे सिक सां सिर अलाह जे रस्ते में ॾिनो ऐं दौलत कुर्बान कई हाणे जेकॾहिं फतह थी वियो इन माण्हू खे आणिबो हुकूमत जे मथां त पोइ इहे इन अॻे सिर खां हथु खयो माल खां हथु खयो हाणे हिनखे कहिड़ो कर्ज़ु पियो आहे सिर जो कहिड़ो माल जो अलाह जे कानून खे वरी बि अॻिरो कंदो छो त हिन अॻे बि कुर्बानी कई फरमाए थो त इन फतह खां बाद ॿिनि क़िस्मनि जा माण्हू साम्हूं ईंदा आहिनि हिकिड़ा उहे जिन जे दिलनि में रोग पियल हो पर आया जंग में हुया

जेके माण्हू पंहिंजे पुठियुनि ते फिरी विया अदालत खे छॾे ॾिनऊं इंसाफ़ जो नालो न वरितऊं ऐं कुफर ते मोटी विया हिन खां बाद अलाह ताला हुननि खे हिदायत ॾिनी हक़ु ॾिनो फतह ॾिनी पोइ बि अचे मोटी जीअं असांजे हिन मुल्क सां थी आहे न हाल पहिरियों त कोशिशि कयूं केतिरा वीचारा मुख़लिस माण्हू केतिरा मुनासिब गॾिजी पाकिस्तान जी तारीख़ खे हलायूं हिंदुस्तान जे आज़ादी में पाकिस्तान जो वजूद हादसे एक्सीडेंट में पैदा थी पियो ईअं थियो पोइ उन जे संभालण लाइ माण्हू अहिड़ा आया जिन माण्हुनि जी दिलनि में को बि इख़लास कोन हो नतीजो ई निकितो त मुल्क खे इन हद ते पहुचाए फिटी कयूं जो हाणे हिकु गंदी क़ौम जे कब्ज़े में कादियन क़ौम जे कब्ज़े में सारो मुल्क अची वियो अव्वल खां आख़िर ताईं जंहिंमें बुज़ुर्गान थी वीचारा दाहूं कंदा मरी विया मोलन यूस साहिब बिनो जहिड़ा माण्हू विया माण्हू हज़रत मुफ़्ती साहिब जहिड़ा माण्हू वीचारा आख़िर उन्हनि ते जॾहिं इंकशाफ़ थियो त पोइ इहा ॻाल्हियूं सभु खोले बीह रहिया उहे शख़्स जेके फिरी विया पंहिंजे पुठियुनि ते मां त लहुमि हुतां जॾहिं हिदायत ऐं शैतान सबल लहूं शैतान खे पुछड़ा ॾिना अमला ऐं पंहिंजा हुननि खे ॾेई छॾी हुननि खे जेको इस्लाम जो कयो ऐं पंहिंजी सचाई पे ॾेखारियूं पर जॾहिं उन्हनि खे वरी मौकियो इहो मिली वियो ऐं शैतान हुननि खे ॻाल्हियूं सम्झायूं इक़्तदार ते अची विया त साॻियो पंहिंजे हुन बुरी हालत खे ज़ाहिर करे बीह रहिया हेतिरा साल विया अलाह जे सबूत आहे त इस्लाम ज़ाहिरु कयो इस्लाम ते कुफ़र जो को दाग बि न लॻो हुयो त पर जेकॾहिं हिननि जे इस्लाम ते कुफर जो साफ़ निशान पहुची चुको आहे त पोइ त हुननि खे मुस्लमान कोन चइबो जीअं हाणे मौजूदा साहब साहिब उन इस्लाम ते कादियानी जो मुकमल दाग लॻी चुको आहे हिन जे लाइ त इस्लाम चवण जो को सवाली पैदा नथो थिए वॾो हिकिड़ो डिप्लोमेटिक क़िस्म जो माण्हू आहे जेको हिन असांजे मुल्क ते अची वियो आहे जंहिंजा ॿ लख अमेरिका हिन खे न आहिनि हिकिड़ो नाकी चयो अथई ॿियो कास्ट जो लफ़्ज़ ॻाल्हाए अथई कास्ट चइबो आहे हिंदुस्तान जे ख़राब अंग्रेज़नि जो असांजे हिंदुस्तान मुल्क जे लाइ ठहियलु आहे इहो ॿोलीअ कास्ट माना हिंदुस्तान जे मुस्लमाननि जी हिकिड़ी जमात मुस्लमान आहे सभिनी क़ौमुनि में मुस्लमान लभनि था इहो आहे मुस्लिम सिर्फ़ु ऐं मुस्लिम कास्ट माना हिंदुस्तान जे मुस्लमाननि जेके यात्रा ठहियलु मुस्लमान जे सिमाल मुस्लिम कास्ट खे तव्हां ॾिसो लिखियलु आहे ख़ासी एड्रेस ॾिनी आहे पर तमामु अदीब माण्हू आहे एॾो अख़र ॻाल्हायो अथनि

अलाह याल इसरार अला खे ॼाणे थो कंहिं मल्हाए के साह पढ़ंदा हुउमि ते पादर हणंदा वाधार पुठियुनि ते बि पादर हणंदा मरण जे वक़्तु हिननि जो जेको बुरो हाल थींदो उहो पंहिंजे शख़्सियत खे ॾिसनि त छा हाल थो असत ज़ाला छो त हे कठ लॻा उन शइ जे जंहिं ख़ुदा खे बेज़ार कयो हो पंहिंजी ज़िंदगी ख़ुदा जी बेज़ारीअ में बेज़ार करण में गुज़ारियूं वरियूं

पर कुझु साल थिया साल पूरो न आहे जंग जे अख़बार में जा ऐलान कयो ची त मां अञा ताईं इस्लाम खे पूरी पूरी तरह न सम्झी सघियो आहे तंहिं करे मां क़ुर जे जारी करणु कानून जे जारी करण में हाज़िर रहियो आहियां हे हो सम्झे त पोइ जारी करे हा हे छो सम्झे क़ुर खे छो सम्झे इस्लाम खे कहिड़ो वास्तो हिन इस्लाम ऐं क़ुर सां जंहिं हिन इस्लाम खे सम्झो आहे उहो इस्लाम त जारी करण जहिड़ो अथसि कोन को जे करे थो जारी त थिए थो पधरो तंहिं करे अलाह ताला हेॾो हुनखे खोलियो आहे शिका कयो त जिन दिलिनि में रोग आहे त न कढंदो पर त तोखे सफ़ा गंदो आहे ज़ाहिर करे ॾेखारियूं पर ईअं न फलार ॾिसी मां तूं उन्हनि खे पेशानी मुंहिंजो सम्झंदे त काकर पेशानी मुंहिंजो तूं सम्झंदे त पेशानी काफ़र जी ज़ाहिर हूंदी आहे

बाक़ी न त पेशानी ॾिसण सां बिना ॻाल्हाइण जे तोड़े सुठो ख़बर आहे त बि काफ़र काफ़र जी निशानी ते गुफर ज़ाहिर हूंदो ऐं अलाह तबार करे इन कुफर खे हिकिड़े ॾींहुं हिकिड़े ते सफ़ा ज़ाहिर कंदो जाहि बि सम्झंदो त हे काफ़र रे मादो कुफर जो लिखियलु हूंदो जेको शख़्स ॾिसंदो निर कुफर नज़र ईंदो पर हुनजे निर निर्णे ॾिसंदो ई कोन हुनजो इक़्तदार एज़ाज़ इनाम इकराम अखलाक दजाल जो एॾो वॾो हूंदो पंहिंजनि सां जेको हुनजे चेहरे ते ॾिसंदो ई कोन जेको ॾिसंदो चवंदो त तुंहिंजी रखियल आहे हक़ जी पेशानी ते ईअं कुफर रखियलु आहे ऐं अलाह ताला असांखे पहिरीं ॾींहुं ॾेखारियो पर असां जमात ते पाबंदी करे बसि खणी कईसीं की उस ते इहा ॻाल्हि हिकिड़े माण्हू जी आहे तव्हांजो इम्तिहान वठंदासीं हक़ नालम मुजाहिदन मुजाहिदनि खे बि असां ज़ाहिरनि सागरनि खे बि ज़ाहिर कंदासीं इहो अला सभु गुफ़्तगु करे चुको ईअं थिए त बि ठीकु आहे जीअं चइबो आहे त ॾिसूं कहिड़ा मुजाहिद आहिनि कहिड़ा तव्हां में सागर आहिनि कहिड़ा न आहिनि या इहो हूंदी आहे या जिते पोइ जे गुफ़्तगु ताला जो मुजाहिदनि खे बि ज़ाहिर कंदासीं खे बि ज़ाहिर कंदासीं न अख़बार अख़बारतुनि तव्हांजे ख़बरुनि खे असां पधरो कंदासीं तहक़ीक़ कंदासीं जिन अलाह जे रस्ते शाखालत हुदा हिन खां पोइ क़ुर ज़ाहिर थियो अलाह जी मुखालफ़त रसूल जी मुखालफ़त क़ुरान जे कानून जी मुखालफ़त अलाह ताला अज़ूर अलाह खे कहिड़ो नुक़सानु पहुचाईंदा सहयोग आमाल थींदा पंहिंजे नेक अमलनि खे बादल करियो इन इता तव्हांजी नेक अमल आहे मता तव्हां ज़ालमनि सां तालुक करे ऐं उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो अखर बि चङो नेक ॻाल्हाए ऐं पंहिंजे अमलनि खे ज़ायो करियो अलाह जे रस्ते खां रोकियो सुम मातू पोइ मरी पिया ऐं तव्हां सुस्तु न थिजो इलाही सलम माण्हुनि खे तव्हां पुकारियो सुलह ते ईअं न कजो छाजो सुलह आहे

वरी तमाम अलाह ताला तव्हांजे अमलनि में नुक़सानु न कंदो इन महिल हयात दुनिया लह दुनिया जी हयाती आहे रांदि लह तमाशो मतिलबु तव्हां तमाशे में कजो तव्हां हिकिड़ी हक़ीक़त खे ॻोल्हे वठिजो वेन तो मिनो जेकॾहिं तव्हां यकीन कंदव त तपु ऐं तका कंदो इहो तुकुम उजू रकुम अलाह तव्हांखे अजर ॾींदो अलाए अमाल को ख़ुदा तव्हांजा माल ख़ुरा थो घुरे तव्हांजो कहिड़ो माल आहे जेको तव्हांखे ख़ुदा घुरे थो अलाह ताला खे कहिड़ी परवाह आहे तव्हांजे इन मामलात जी लाइ पैदा कयो आहे न तव्हांजो माल खपे न तव्हांजी दौलत खपे न मूंखे तव्हांजे कमाइण जो ख़्यालु आहे न मूंखे रिज़ खाइणो आहे तव्हां वतीन आहियां जेकॾहिं तकवा कंदो इहो त ख़ुम हुजू ताला तव्हांखे अजर ऐं बदला ॾींदो भला माल अलाह कोन घुरे हुजे तव्हांजी का हाजत हुजे खे पर अलाह ताला तव्हांजे बुलंद करण जे लाइ तव्हां ॾे मोकिलियो आहे त जीअं चिंबड़ी सबूत ॾियो त बराबरि असां तुंहिंजा आहियूं त ताला पंहिंजे रज़ा जे पासे ॾे छॾे ऐं आहे जनत ऐं जेकॾहिं नथो इहो रस्तो वठे त पोइ अलाह ताला पंहिंजे रंज जे पासे ॾे फिटी करे उहो आहे जनम अलाह ताला जो ॿिनि मुल्कनि सां तालुक आहे होॾे बि रब आहे होॾे बि रब आहे होॾे पाह सां थो पालेनि पियो हेॾे जनत जे नेमतनि सां थो पालेनि पियो रब हेॾे पिया होॾे पिया हिकिड़ो माण्हू दुनिया में रुगो हराम थो कए अलाह ताला जो जो पालियल आहे हिकिड़ो माण्हू रुगो हराम थो कए अलाह ताला जो पालियल आहे जे न त पोइ जंहिं हराम खाधो सॼी बराबरि तॾहिं माना ख़ुदा जो रज़ा कंदो हो छा किरदार जी ग़लती आहे इंसान जे गर्दनि में या किरदार जी सिहत आहे इंसान जे अमलनि में असल फरमाए असां तव्हां माल घुरूं भई इहो फिकुम पोइ तव्हांखे ख़ुदा तंग बि करे त बि ख पोइ त तव्हां बुछड़ा थी वेंदो वसीर थी वेंदो अलाह त मां न तव्हांखे माल घुरां हालांकि आहे तव्हांजो कोन जीअं ज़िंदगी तव्हांजी पंहिंजी न आहे सिहत तव्हांजी पंहिंजी न आहे नूर नज़र जो अखियुनि में भरे त इहो तव्हांजो पंहिंजो न आहे हाणे बल बस कहिड़ी हैसियत आहे जो कुरके चए त मुंहिंजी रोशनी आहे मां कुझु था वठो जॾहिं त होॾो कनेक्शन मिलेसि थो असांजे अखियुनि जो बसीर सां तालुक़ असांजे कननि जो समीअ जे तजली सां तालुक ज़ुबान जो कलीम जे तजली सां तालुक दिमाग़ जे अलीम जे फैज़ सां तालुक जिस्म जो बदन जो कुवत जो हई ऐं कयूम सां तालुक़ हिकिड़ो इंसानु इन्हनि सभिनी ताक़तुनि खे ख़र्चु करण खां बाद कुरके इहा पंहिंजी ज़ाती शइ अथसि जो इन ते इख़्तिलाफ़ करे पर अलाह थो त असां तव्हांजे जज़्बात जी रियायत कई आहे छो त इन ॻाल्हि खे सम्झण वारा माण्हू तमामु थोरा आहिनि पंहिंजे नफ़्स जा कुठल घणा गुलाम आहिनि तंहिं करे तव्हां खां असां घणो माल न घुरियो आहे न त तव्हां कक थी पियो आहे चओ त अलाह असांखे माल घुरी असांखे दुनियो कंदो अहिड़ा गंदा अख़र ॻाल्हायो आहे इहो ख़रीद अज़वान कुम अलाह ताला तव्हांजे दिलि जूं जेके गंदगियूं उहे कराया पधरियूं तंहिं करे अलाह ताला तव्हांजे लाइ मफ़रत जो रस्तो इख़्तियारु कयो आहे तंहिं करे जेकॾहिं थोरो घणो पंहिंजे दिलि में तव्हां सुस्तु थींदो बि खणी ठीकु आहे वरी जेको कुझु ॾींदो अलाह ताला ॾियणु वठण जे करे तव्हांखे माफ़ी करे छॾींदो ऐं तव्हांजे ग़लतियुनि खे माफ़ु कर अलाह एॾो रहीम आहे जो इंसान जे ग़लतियुनि खे माफ़ु करण जी पियो आहे हा तुम इजो तव्हां हा अलाए उहे माण्हू आहियो जो सॼो था वञो फी लाइ अलाह जे रस्ते में ख़र्च करण लाइ बि ख़र्च अहिड़ा आहिनि जेके बुखुर था कनि तव्हां मुंहिंजा अहिड़ा माण्हू आहिनि की जो सॾु थो कजनि त बाबा अलाह जे रस्ते में अचो